Īsta un neīsta pazemība. Pazemība nav mākslota pieticība. Pazemība nenozīmē sevi nostādīt pēdējā vietā. Ja apzināti un tīši ieņemat pēdējo vietu, lai parādītu citiem savu pazemību, jūs neesat pazemīgs. Neīsta pazemība ir tā, kuru vergs izrāda savam saimniekam. Vergs zina, ja viņš akli – nepaklausīs savam saimniekam, ja neizrādīs šādu ārēju pazemību, saimnieks viņu sodīs. Īstā pazemība ir kaut kas pilnīgi cits. Tā ir vienotības izjūta. Pazemība nozīmē dāvāt citiem prieku. Šeit uz zemes mēs visi vēlamies prieku. Bet kā mēs to gūstam? Īstu prieku mēs gūstam pašatdevē nevis kaut ko iemantodami vai izrādīdami pārākumu. Ļaujot citiem gūt prieku, mēs jūtam, ka arī mūsu prieks ir kļuvis pilnīgāks un dievišķāks. Ļaujot citiem sajust, ka viņi ir vienlīdz svarīgi vai pat svarīgāki, mēs paužam savu patieso pazemību. Tas, kurš zina īstas pazemības vērtību, ir patiesi dievišķi. Pazemība – ir patiesa dievišķība. Pazemība ir mūsu dvēseles gaisma, kas staro visapkārt. Kad fiziskā būtnē izpaužas dvēseles gaisma, jo tā ir pilnīgā vienotībā ar visiem cilvēkiem, tā ir dievišķa pazemība. Nekas nespēja ienākt cilvēkā tik klusi un reizē tik pārliecinoši kā pazemība. Tieši pazemības dēļ savā meditācijā – varam ienirt dziļākajās dzīlēs un pacelties augstākajās augstienēs. Pazemībā mīt vienotība, un vienotībā mīt mūsu dievišķā realitāte. Esi neievērots, esi neatzīts, tu spēsi, kā neviens cits, skriet visātrāk.